arep nyuwun pepadang pun den saniki keng romo mangsuwanke keng wono tong amato senat jantung boten saking sabdanipun sing momong kulo podo mawon gerempun ngapalke jitab sorot ingat dipun akto keng uwo ayo tak terkeyo mengkonek koko prabu duko duko dirumak ke nek mung Prabu e duka mung cukup ngandani nek bapak nesu apa ora didak kowe engko iya ayo tak terke iya nggih ronta sena mulane aja cok mayeng-mayeng iya manut pengaruh-pengaruh sing Allah tanpa dipikir wong kaka Prabu ki sesepuh oh, sesepuh kae wong menungso ki wajib kemendungan wajib kelimput ayo kudu kowe sing eling Wang Sulang. Iya. Ayo mlaku. Iya. Kamu ting, ndak manuh. Semono tuane kok wis domongi wis bebrayan kok klitian. Mayeng-mayeng. Ora netepi marang kwajite maning. Nuruti marang nolo. <laughs> Nolo. ngono e ndadak tembung kawi. Eh, Mong-mong aku mergo kleru karo aku mergo padha pating suluh saka pangkal kene betara guru. Dianggep aku bangun kayangan Suralaya. Eh, ora lega atiku nek ora iso ngadar, Bro. Guru. hormati baturuk kepiing dhewe kerono kepeksa ingkang wayah boten saged murba masesa dumateng kakang Semar Badralaya malah ingkang wayah kekalih kuwirangan kula tuwin kadang kula Dimas Arti kula semangga ngersaipun kukulun Surah patut banget kakang Semar Badralaya ngono patut kula najar pribadi malah ampun lho di ampun saestu lho di penyamnya kelintak lintu boten betul ketok kakang smartis jalur doro mati Thank you. dadi kongkonan buta kongkonan matan kon matane aku iki karepmu kepiye guru Dalaran Kakang Semar Bodroloyo ngutak ngrasani bakal mbangun kayangan wah tenang kowe kuwi dewa nek pancene tepilamu dadi dewa sing ngening temenan pikirmu aja kok ngawur bawar tegese ngawur ki ora ana pendakwa kok ora ana nyatane nek pancen dewa temenan kudu waspada Dakwa karo sak padha-padha titah kudu ana buktine njur aku tok dakwa mbangun kayangan ki sing tak dongkeli nggih kendian sing wis tak pondasi nggih kendi Munio ora ana sedene iku tembung kayangan iku sing duweni pangwasa Dewa. Lah kuwi terang nek kuwi bidewa sing rada mumet. Kayangan ku ora ngurusi jinah ngerti. Eh, druhun. Lah wong tuwa mbok korban, wong pirang-pirang bareng ngruyuk karo aku. Asujokno aku rada kuat, ha ora agik pinayungan karo dewa ora mati mati, Wong kok disiksa bendina. kan kakang Semar dino iki ngrumang sae luput punapi buya. Orang ngrumang sae luput aja takon dosa ketiban cek dalu durung eh tibano kabeh gamanmu. banyu wadani nangis naden kelebur papan tanpa dadi kiai semar bodronoyo putus mungguh pangulai ngeroso jir uripi manungso iku sejatin duweni pantring urip kangran mesi jambini gedini mungsak merico ilubut arpo loro setengah mati yen mesi jambi dinulisik ketok ora bakal kebacuting pati senat jantung waras wiris mesti dambing didelok ora ketok mengke nunggu esuk apa sore. Ing ngurus nadan to lebur papan padunungan iso Bisa ngumpulake daging ingkang padha ajur nglupukake balung kang pisah. Paribasan kang mecutat ngetan dimulunake kang ulun dingetanake kang alor dingidulake kang idul dingalorake. Kumpul iru pang pangrosok bisa manunggal dadi sajuga pulih kadya wingi wiri. Eh, aja mayu. ing ngatasi manungsa mesti kalah kawuwasa karo ketoke di dulu aku iki mau mabur sejatine ambles bumi mongso iso golek yaku sapa eh aku semar Thank

mriki bapakne Aku apa ngene kok karo bapakne barang sampean doyak bapakne kita lho kok ke bapakne bapakmu oh semar iya ulun delikno oh penyanyi supados kula delikaken iya nek pancen kita bisa ndelike marang ulun besok bakal nopo kanugrahan ulun dadekke ratu. Oh, jejuluk Prabu Gareng. Mang delik pengisor impul. Ampun lusut-lusut gak katel nggih. kena nlusup ning kudu pandang-pandang sing ditelusupi. Acara niku marake gatel. Oh, <laughs> we kareng. Heeh. guru. Ora. Hmm? Ora. Kowe anakku ora kena goroh, weruh ora? Ora, angger kowe weruh, ngaku ora weruh, ngati-ati tak sepatani. ageng. Biar potok sepatan iki ora mandi wong ora weruh kok. Lho kok katel. Wis, Pak, njuk tampa, Pak. Pak, eh, gudek wis eh, Weruh ora, weruh nanti nang sor kimpul. Eh. malah mlayu-mlayu teng Mercapada ta niki? Iya, doyak Kakang Semar. Sapa kuwi, Tru? Sang Hyang Guru. Guru kok yaine menyang kile mulang nendi? Guru Dewa kok njur. Oh, oh kuwi Dewa. Ha iya. Oh. Ya wis luweh. Ulun delikno Petrus. yen pancen ulun bisa disingitake ora nganti kedengangan dening patang Semar Bodroloyo. Besok kita bakal ulun paring kanugrahan ingkang murwat marang lelabuhan kita. Oh nggih. Kula dileke ning sampean manut kalih kula nggih. Iya, Petro. Nika ngisor bonggol sing rumput nika wau wonten jugangane ajeng digun nandur dikal. sampean mang dekem teng riko ayo nglakoni dekem sedilo watone aman iya mangke nek kiyane nek kula sing nyaosi preso ra iso mendo dukane ya petro aku tak nyemplung jugangan nggih ampun jumeneng dodok iya ketok kadikono ora petro mboten pun pun mboten ketok nggih eh, petro nuwun Kowe ora guru? Boten, Pak. Eh? Boten. Aja goroh. Kowe yakin boten semarep. Kowe iki anakku sing prastiya karo bapa, sing sajegi ora tau goroh, guru nandi? Ora weruh. Kowe mesti weruh. Ning saiki ora patek. Engko anggere kowe ora weruh. Temenan kowe ya nampa kabejan, nenek kowe weruh ngaku ora weruh tak sepatani mesti mandi. ajeng omang sepatan niku anggen mboten weruh mboten mandi terus hmm kae mau dewa kok jekem nang jogangan <laughs> mesake ngringkus-ngringkus 干炸嘞！ sang sayane ingkang Kang Semar dukane ora kena kinaya ngopo yen ulun ora njambanjur pitulung marang kaki Prabu Punto Dewi kedrawasan kaki ulun mundut pengayuman kaki oh tulang Thank you. Thank you. kawit semar bodronoyo ngamuk punggung ulun meh bakal ketekel. kula dilenggah wonten pengeran mangke kula ing badhe manggi dumateng kaki semar Ampun mangadangi mangkeh kula idae-idae Betara Guraja Melayu Ayo tanding aku. Adunggil ulun suwun pangayoman. Eh, ayo cara guru kok Nyanyi. Ah, iki kresnane sisa. eh. Wangger ketekel ngati-ati. ngrodohan pinani mboten kakang semare ulun ngaturaken pangabekti ya ulun nempun tobat ya ini ya ini bekti nggih bekti ora ngono-ngono ngelmune tekad kok aturi paring pangapunten dumateng kalepatanipun pukulun Bathara Guru. Senajan to kados menapa lepatipun temtu kewala saged linebur lan ing riku saged dipun gandosi. Amrih prayoginipun jer menika boten sepinten lepatipun kula. Nyuwun pengayoman kula. Eh, aja diadangi marang puntot, Ibu. Batara buru karo Kresna tak ida idak temenan iki Semar iki Kakang Ismaya ulun tobat eh niki wau Sangyang yang guru pun kula tasi prisa Kakang Ismaya ewadene boten kedaden kersanipun pramila ulun nyemangake ulun buya buya mang Petro ki malang kerusi sampean kok kalih kematur kulum dalaran toto lair penyanyi kaki semar botronoyo nanging menggaing batos pukulun podo menang ingeng paring deduko kalian pepunden kulun batoro guru menopo dinikopo prabu batoro kresno eee tidruning wardaya ingkang ngaturaken sembah pangabekti ulun yen rada ulun trima eh ulun sampun tobat Buya wani ya. Ah, ampun meneng mawon. Meneng mawon. Iya Petro, eh ulun ora didukani. Ulun nika nggih ora. Kaki Prabu, kula ulun. Kita lermo sak ulun bakal paring keterangan malang Toro Bu. Eh. Manik moyo kula. Ulo... kita dewa kok dadi kurang witaksana dulu marang ulun ulun rikala semana wis paring pangendika marang kita kalamunta merta padha iku ana titah ingkang beda kelawan adat ing wis kita kudu kang waspada jalaran ulun ingkang angayomi kok dadi kita mbuya mangerti nyuwun pangapunten ulun sabdo kalamunta bakal bangun kayangan sejatine kang ulun bangun kejaba mung kayangan rasane para putu ulun Pandhawa iki. Tresna kula kulun. Kita Ratu Wicaksana ewa semono isih kena panggudu lan isih kena rubeda karena kita kena pengaruh nganti lali marang kewajiban. Nyuwun pangapunten kula. Awit saking kadereng raos sing manahipun ingkang wayah gasak dina iki Bathara Guru ulun paringi pangapura. Nanging kalamuntok itok pindoni tumraping penemu kaya puniki ulun boya trima kita kudu netepi ulun paringi pidana. Ngeta akan dawuh guru. Kresna kita wektu iki banjur nyerao marang kita kaki Prabu Puntadewa. Anuhuni marang isining kitab soro kang wis ulun paringake marang adikita Puntadewa. Iki saken dawuh. Loro guru karo rada bali makayangan sendika Jadi Sendika kula. Thank you. Thank you. Rama Prabu. Ingkang Rama badhe manunggil. Ingkang dados isining kitab sorong ilmu sejati paringipun pukulun padha wenang. Ilang pungkasinggihan sanget Koko Prabu. Monggo kula dherekaken lenggah wonten ing panepet. Bilih badhe angudi dumateng kasemerpan. Ing sampun kalebet wonten ing kitab soro suwami kula dherekaken.

ing pociyon nyong Dono kula Bu Wangune sang Hyang Permesti Batara Guru Skundur kabeh Purwadya Bala Bati Barat aja wani cerak-cerak lawan Kaki Semar Badrana dijak bali. Awil nganti cerak marang Kaki Semar Badrana ya wurung ora wurung bakal mbuyung karang.